Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže pred kraj sure, el asr, wa tevasav bil haqi, wa tevasav bi sabr, i koji jedni druge uh, savjetuju na istinu i koji jedni druge savjetuju na strpljenje. Želi se reći da nije lahko ostati na istini, nije lahko nositi vjeru, ispravnu vjeru i na tom putu prebroditi brojna iskušenja osim sa dobrim društvom, osim sa vjernicima, osim sa vjerničkim savjetom i sl. Iz tog razloga nastojimo savjetovati jedne druge. Naša lijepa vjera dini islami savjetuje nas da budemo poput jednog tijela, da znamo jedni za druge, da se suosjećamo jedni s drugima i u radosnim i u žalosnim situacijama. Trebamo biti poput braći, svi muslimani, bez izuzetka. Moraju biti poput braće, krvne braće. Naprotiv, među njima veza treba da bude još čvršća. Allah subhanahu wa ta'ala nam je dao tu blagodat. Čovjek ulaskom u islam odmah postaje brat musliman. I kod Allaha subhanahu wa ta'ala ta veza po vjeri, po islamu je jača veza od krvnog srostva, od krvne veze. To je Allahova blagodat. On nam je dao tu blagodat i moramo je ljubomorno čuvati. Kao što trebamo čuvati sve druge blagodati koje ima nam Allah subhanahu wa ta'ala, koje kojima nas On obaspe, koje nam da. Međutim, pogotovo ovu blagodat. Jer mi ne možemo na Dunjaluku živjeti sami. Ne možemo na Dunjaluku živjeti daleko od drugih. Ne možemo na Dunjaluku živjeti sami za sebe, da budemo sebični nećemo živjeti istinskim pravim životom. Kako kaže šehol Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ljudski život na Dunjaluku ne može se odvijati kako treba bez međusobnog potpomaganja u svemu, savjetovanja, pa i finansijskog potpomaganja, pa i tjelesnog potpomaganja u svemu. Zato trebamo potpomagati jedni drugi. I trebamo iskorištavati svaku priliku da se približimo jednom drugome da zavolimo jedan drugoga, da učvrstimo naše prijateljske, bratske veze. Nažalost, poznato nam je, sve nas na Dunjaluku odvodi od toga. Sve nas na Dunjaluku odvodi od toga da budemo normalni, da budemo skromni, da budemo ponizni jedan prema drugome, da praštamo jednim drugima. Sve na Dunjaluku nas odvodi od toga. Mnogo šta želi da nas uzdigne, da se oholimo, da druge omalovažavamo, da ono što imamo držimo samo za sebe, bojimo se za sutra, za prekostra, bojimo se za našu budućnost, bojimo se za našu djecu, sve nas odlači u tom smjeru. Tako musliman ne smije da razmišlja. Musliman koji vjeruje u Allaha i vjeruje Allahu u odredbu, zna da ono što mu je propisao Allah, da se svi ljudi, i ne samo ljudi, već i druga stvorenja, džini, da se sakupe da zadrže da to što ti je Allah subhanahu wa ta'ala odredio da ne dođe do tebe, ne mogu to. To će sigurno doći do tebe. Ono što ti je Allah odredio, koliko je Allah ti odredio, to će doći do tebe. Ako ti je Allah subhanahu wa ta'ala nešto ustegnuo, ne možeš da postigneš na dunjanku Allah i svoje mudrosti to nije odredio, da se svi sakupe da ti to obezbijede, ne mogu. Zato vjernik treba da radi ono što mu je Allah propisao kroz vjeru Islam i da ne strahuje za svoje sutra. Zasigurno Allah subhanahu wa ta'ala u našoj vjeri dini Islamu propisao nam je ono što je najpotrebnije za nas, ono što nam je prijeko potrebno, ono što trebamo imati obavezno u svojim životima. Budemo li to imali, živjet ćemo u rahatluku, živjet ćemo sigurno, živjet ćemo spokojno, živjet ćemo sretnim, lijepim životom mi i drugim. Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik Muhammed alihi salatu oslam je uvjetovao da čovjek živi s drugima, ne može živjeti sam. Rekao je poslanik alihi salatu sam, niko od vas neće vjerovati kako treba, sve dok ne bude želio drugome ono što želi sebi. Sve dok ne bude želio drugome ono što želi sebi. Kažu komentatori eh, hadisa, učenjaci hadisa, koji komentarišu ove riječi poslanika alihi salatu sam, kažu To je po pitanju vjere, a po pitanju Dunjaluka još više. Po pitanju Dunjaluka treba da da prednost svome bratu muslimanu nad sobom. Po pitanju vjere, ono u što vjeruje on i smatra ispravnim, to obavezno mora željeti i drugima. I ne samo željeti, već ga pomagati da to on ostvari. A kada je riječ o Dunjaluku, onda treba davati prednost svojoj braći muslimanima. Međutim, zasigurno, nećemo se suosjećati jedni s drugima. Nećemo se potpomagati. Nećemo davati prednost jedni na drugima ako ne očistimo svoje srce. Ako naše srce ne bude čisto od zavisti, od mržnje, od lošeg mišljenja, od pohlepe, škrtosti, sebičnosti, od toga moramo čistiti svoje srce. Ukoliko očistimo svoje srce, onda put i dolazak do svega spomenutog, jakih prijateljskih, bratskih veza, suosjećanja, međusobnog potpomaganja, ostvarenja lijepog života, rahatluka, življenja u sreći, put do svega toga bit će olakšan ukoliko očistimo svoje srce. Zato savjetujemo jedni drugi da čistimo svoje srce, što je god moguće više. Znajmo da je u čistom srcu uspjeh i na Dunjaluku i sutra na Ahiretu. Onaj koji bude imao čisto srce, on će uspjeti i na Dunjaluku i na Ahiretu, jer čovjek sa čistim srcem je najbolji insan, najbolji ljudi, jesu oni čije srce čisto. Prenosi se da je upitan Allahov poslanik alaihi salatu wasalam o najboljim ljudima. Koji su to najbolji ljudi? Pa je rekao, to je svaki onaj čije je srce mahmum i čije je jezik lisan saduk, čije je jezik iskren. Pa su upitali ashabi, Allahov poslaniče, znamo šta znači lisan saduk, iskren jezik. To čovjek govori istinu, da je iskren u svome govoru, Međutim, kakvo je to kalb mahmum? Kakvo je to srce koje je mahmum? Pa je rekao Allaho poslanik alaihi salatu wasalam, to je bogobojazno, čisto srce u kojem nema grijeha prema Allahu, niti ima zavisti, mržnje, zlobe, nepravde prema drugim ljudima. To je bogobojazno, čisto srce u kome nema grijeha, niti ima mržnje, zavisti, zlobe i nepravde prema, prema drugima. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, govoreći sutra na sudnjem danu, da čovjeku ništa neće koristiti njegov imetak kojeg je zgrtao samo za sebe, njime nije pomagao druge. Mislio da će ga njegov imetak učiniti na dunjalku vječnim ili sutra ukoliko doživi sudnji dan, nije vjerovatno u njega toliko ni vjerovao čim je živio sam za sebe, smatrao je ako i doživi taj sudnji dan da će se moći odkupiti tim ogromnim imetkom. Allah kaže: "Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Toga dan. Sudnjeg dana nikome neće vrijediti imetak niti potomstvo, čovjeku neće vrijediti njegov imetak, niti potomstvo, vrijedit će mu čisto srce s kojim dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala, pred svoga gospoda. Čisto srce prije svega prema Allahu od nevjerstva, od mnogoboštva, od licemjerstva, od grijeha, a zatim i čisto srce prema ljudima, Allahovim stvorenjima, čisto srce od mržnje, zavisti, pakosti prema njima, lošeg mišljenja, sebičnosti i sl. I nemojmo nikada zaboraviti da čovjekov uspjeh na Dunjaluku uvjetovan je njegovim lijepim odnosom prema Allahu Đerlevala i njegovim lijepim odnosom prema Allahovim stvorenjima. Čovjeku neće vrijediti ništa njegov ibadet da klanja stalno, da posti stalno, da uči Kur'an, da zikri, da njegov jezik neprestano bude vlažan od spomena Allaha subhanahu wa ta'ala, ali isto tako da uznemirava druge, da ima loše mišljenje o drugima, da prezire druge, da mrzi druge, da ih omalovažava, da se izdiže nad njima, da im čini nepravdu, ništa mu taj mnogobrojni ibadet neće koristiti. Nemojmo nikada zaboraviti hadis kod imama muslima. Imam muslim zabilježio taj hadis u svome vjerodostanom sahihu, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala koji nam prenosi da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem jedne prilike upitao svoje iskupljene ashabe znate li ko je gubitnik, ko je muflis, ko je bankrot? Rekli su propalica, gubitnik, bankrot kod nas jeste onaj koji nema novaca, niti ima imetka da proda taj imetak pa da dođe do novaca. Kaže, nije to bankrot u mome umetu. Nije to propalica u mome umetu, gubitnik u mome umetu, već je propalica, bankrot, gubitnik u mome umetu, onaj koji dođe na sudnji dan s namazom, s postom, sa zekatom, svemu Allah primio i dobrovoljne i obavezne namaze, i dobrovoljni i obavezni post, i zekat, i sadaku, svemu Allah primio. Međutim, ogovorio je ovoga, potvorio je ovoga, ovo mi učinio nepravdu, ovoga je udario, ovoga je ubio, učinio sve vrste nasilja, nepravde prema ljudima. Uznemiravao ih. Pa će se uzimati od njegovog namaza, uzimati, uzimati, uzimati, dok se ne potroše, se vapi od njegovih namaza. Pa će se uzimati od njegovog posta, dok se ne potroše, se vapi njegovog posta, zekata i tako sve. Dok se u cijelosti ne potroše njegova dobra djela. Zatim će ostati još neizmirene nepravde. Mnogo uznemiravao ljude, omalovažavao ih. Nisu oni vrijedni lijepog ponašanja, lijepe riječi, osmiha i slično. Pa će se onda uzimati od njihovih loših dijela i davati njemu. Pa će biti strovaljen na dno džehennama. To je bankrot. To je propalica. Imao je dobrih dijela i mogao s njima da uživa u visokim predjelima dženneta. Međutim, nije vodio računa o ljudima uznemiravao je drugi. Njegovo srce nije bilo čisto. Allahov poslanik alaihi salatu sam jedne prilike sjedi u džami u mesčidu, ashabi oko njega također, i kaže, sada će vam na vrata ući stanovnik dženneta. Allahu ekber. Čovjek, živ, na dunjalu dunjaluku hoda, kaže poslanik alaihi salatu sam za njega, on je stanovnik dženneta. On će ući u džennet. Kažu ashabi, ulazi običan čovjek. Abdestio se, pod svojom miškom nosi papuče, s njegove brade mu kapa voda od abdesta, običan čovjek. Čak se u hadisu i ne spominje ko je taj čovjek. Je to bio Ebu Bekr, je to bio Omer, od veliki ashaba, običan čovjek. Kaže poslanik Alihi Salocam drugi dan, sada će vam na vrata ući stanovnik dženneta. Ulazi isti čovjek na sličan način. I treći dan, Kaže poslanik Alehi Salatu Sam, sada će vam na vrata ući stanovnik dženneta. Jedan od ashaba koji je svemu tome svjedočio, bio prisutan Abdullah ibn Amr, radijallahu anhuma, kaže, ne, ja moram da se upoznam ko je taj čovjek. Kakva djela radi taj čovjek? Kako je on postigao taj položaj kod Allaha subhanahu wa ta'ala da mu poslanik alihi salatu sam još na dunjaluku obećava džennet, kaže za njega on će sigurno ući u džennet. Pa je otišao do tog čovjeka, zatražio da proboravi nekoliko noći kod njega, spomenuo određeni slučaj, događaj da mu se desio kod kuće, pa je morao izaći iz kuće i zatražio od njega, zamolio ga da li može da proboravi određeni broj dana i noći kod njega. A to je sve uradio s ciljem da vidi kakva djela on radi tokom dana, tokom noći. Pa kaže, nije činio nikakva posebna djela, čini dijela koja i mi činimo. Klanja, zikri, uči Kur'an, noću klanja, noćni namaz kao i mi, koliko i mi. Ništa nisam posebno vidio. Pa na kraju nisam mogao više da se strpim. Rekao sam, slušaj čovječe, Allahu poslanik alihi salacom za tebe tri dana uzastopno govori, sada će na vrata ući stanovnik dženeta i ti ulaziš kaže za tebe tri dana uzastopno da si ti od stanovnika dženeta. A ja kod tebe ne vidim nikakva posebna djela. Radiš ono što i mi radimo, međutim nije za nas rekao da smo mi od stanovnika dženeta. Pa kaže taj čovjek, neznanac, moguće da je ovo. Ja ne činim od dijela osim ono što si vidio. Međutim, u mojim prsima U mojoj duši nema mržnje ni zavisti ni prema bilo kojem muslimanu. Zbog onoga što mu je Allah dao. Allah mu toliko dao, ja nisam zavidan njemu. Ja ga ne prezirem zbog toga. Ja ga ne mrzim. Allah njemu toliko dao, meni dao ovoliko. U, mome prs, u mojim prsima, u mome srcu, u mojoj duši nema, ama baš ni malo zavisti prema njemu. Nema, nema mržnje. I kad god bi se susreo s nekim čovjekom, desilo bi se nešto između mene i njega, ja bih mu odmah halalio. Ne bih zanoćio, a da mu ne bih halalio. Kaže Abdullah ibn Amr, radijallahu anhuma, to je to. To je onoga zbog čega Allaho poslanika alihi salatu sam kaže za tebe da si ti od stanovnika dženeta tri dana uzastopno. U mojoj duši nema zavisti prema drugima zbog onoga što oni posjeduju, što im je Allah dao, niti ako sam se ikada sporečkao s nekim, da mu nisam odmah halalio. To je ono što većina, većina nas ne može. Međutim, onaj kome je cilj džennet i onaj kome je cilj da bude koristan član svoga društva, da okoristi i sebe i druge, za njega nema ništa teško. I pravilo je da kod muslimana riječ ne može, mora biti izbrisana iz riječnika iz njegovog rječnika riječ ne može, mora biti izbrisana. Kod nas muslimana može, lahko ili teško, ali ne može to nikako. Ta riječ ne postoji, ne smije da postoji kod nas muslimana. Može samo da postoji, može lahko ili teško, pa ukoliko se napatiš, ukoliko se namučiš, ukoliko bude bilo potrebno da uloziš više truda, vremena, zdravlja, života i ostalo, ako Bog da imaćeš i veću nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali nikako ne može da odmah u startu odustaneš, ne. Džennet je posebna roba Allaha subhanahu wa ta'ala, skupa roba. I za nju se treba natjecati, za nju treba mnogo ulagati, svega svog, i života, i zdravlja, i znanja, i vremena, svega, i novca, svega. Zato u džennet se ne može ući bez ibadeta Allahu i bez dobročinstva prema ljudima, a ne možemo biti dobročinitelji prema ljudima sve dok svoje srce ne očistimo i prema Allahu i prema ljudima. I prema Allahu i prema ljudima. Ako želimo u džennet, čistimo svoje srce. Čistimo svoje srce. U džennetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže da će džennetlije biti okrenuti jedni prema drugima, razgovarati, smijati se jedni drugima, uživati iz njihovih prsa, bit će iščupana mržnja. Jer su oni na Dunjalu Dunjaluku govorili, gospodaru naš, gospodaru naš, ne dozvoli da u našim prsima ima imalo mržnje prema onima koji su nas pretekli u imanu. Oni bi, šta još, davali prednost svojoj braći. Ukoliko bi se drugima davalo, oni ne bi ih prezirali zbog toga. Naprotiv, oni bi davali svojoj braći, iako su oni bili u potrebi, davali bi svojoj braći prednost. Dajte njima. Jeste, treba i nama, ali dajte njima. Mi volimo njima nego sebi. I zatim su pored toga govorili, gospodaro, oprosti nama i našoj braći i ne dozvoli da u našim prsima bude imalo mržnje prema njima. Tako je bilo na Dunjaluku i tako će biti na, ahri, na ahiretu wa naza'na ma fi sudurihim min gil i mi ćemo iz njihovi prsa iščupati mržnju pa kao što su na dunjalu ku uživali živjeli u rahatluku podpomagali se savjetovali su osjećali se jedni s drugima tako će isto uživati sutra na akhiratu kako da očistimo svoje srce vidimo dakle oko srca se sve vrti Kao što je rekao poslanik Alihi Sadocom u jednom od svojih hadisa, koga nam prenosi Abdullah ibn Mas'ud, koga nam prenosi Numan ibn Bešir, radijallahu talan, kaže poslanik Alihi Sadocom, doista u tijelu, ljudskom tijelu ima jedan organ koji ukoliko je zdrav, zdravo je cijelo tijelo. Ako je on bolestan, bolesno je cijelo tijelo, to je srce. Oko srca se sve vrti. Pa kako da očistimo to svoje srce? Prije svega dovom Allahu, dovom Allahu, U Allahovim rukama je sve, u Allahovoj vlasti je sve, pa i naša srca. On ih je stvorio i on Allah subhanahu wa ta'ala ih okreće kako on hoće, odnosno kako mi zaslužimo. Zato dobimo Allahu subhanahu wa ta'ala da učvrsti naše srce. Allahov poslanik alihi salatu sam je dobio Allahume inni es'eluke kalben salima. Allahu moj, doista te ja molim za zdravo, čisto srce. U drugom hadisu Allahu moj, o ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Čuli smo u Kur'anu da su i vjernici govorili, gospodaru ne dozvoli da u našim prsima bude imalo mržnje prema našoj braći koja su nas pretekla u iman. Dakle, dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah je kadar sve. Ako ima mržnje zlobe u našim srcima, dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nam otkloni tu mržnju i zlobu. Imajmo lijepo mišljenje, Imajmo lijepo mišljenje o našoj braći muslimanima, što god urade, što god kažu, nastojimo da to protumačimo na najljepši mogući način. Omer radijallahu talan je govorio, riječ koju izgovori tvoj brat ne smatraj nikako lošom, sve dok postoji najmanja mogućnost da se ona protumači dobrom. Ako nešto uradi pred tobom, tražimo opravdanje, Tražimo 70 opravdanja. Ne nađeš kako su naši prethodnici govorili, ne nađeš mu opravdanje, reci sigurno on ima opravdanje, ali ga ja ne mogu naći. On sigurno ima opravdanje, on vjernik musliman, ne bi to zasigurno uradio. Nemojmo istraživati tuđe mahane. Ako želimo nekoga popravljati, savjetovati, podučimo se. Kako posavjetovati? Da li mi to radimo čemu želimo posavjetovati drugi? Ako radimo, onda na lijep blag, jednostavan način, posavjetujmo ga. Iskreno, iz brige prema njemu. Međutim, da mi pratimo nekoga, špioniramo, istražujemo njegove mahane, poslije o njima govorimo drugim ljudima, pod nekakvim izgovorom njegovog savjetovanja, ostavimo se toga. To nije svojstveno vjernicima. Vjernik je onaj koji skriva i savjetuje. Ukoliko nešto primijeti, sakrije. Ne govori drugima po strani, po posavjetuje ga i kaže živi bio, to nije u redu, zbog toga, zbog toga, zbog toga. Vjednik je takav, dok je licemjer onaj koji istražuje, a zatim obznanjuje. Onaj koji istražuje, razotkriva, a zatim obznanjuje na loše ponašanje uzvratimo lijepim. Na loše ponašanje uzvratimo lijepim. Pa će ako Bog da i onaj koji možda ima mržnju prema nama, zavist prema nama, a i oni koji nas slušaju, koliko mi prema njima imamo mržnju, neka i oni uzvrate lijepim postupkom prema nama, pa ćemo ako Bog da popraviti naše odnose. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَ idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim dobro i zlo nisu isti ti na zlo uzvrati dobrim, pa će ti dušmanin tvoj postati pristni prijatelj. Ti na njegovo zlo uzvrati dobrim, pa će makakav on bio, neće moći da ostane ravnodušan na tvoje dobro, pa će ti postati tvoj pristni prijatelj. Čuvajmo se dobro ogovaranja, čuvajmo se dobro prenošenja tuđih riječi od jednog drugome, s ciljem da, da ih zavadimo. Čuvajmo se dobro ogovaranja. To je bolest i tekako proširena kod nas koja nas rastaka. Rastače nas, izjede nas, pojede nas, uništi naše odnose. Čuvajmo se dobro toga. Vjerujmo u Allahu odredbu da ono što je Allah nam dao, ne može nam to niko povećati. Ono što je dao drugima, Allah subhanahu wa ta'ala, to im niko ne može oduzeti. Budimo zadovoljni s onim što je dao i nama i drugima i stalno prisjećajmo se ponašanja Allahovog poslanika alaihi salatu sam. Kako se on obhodio s ljudima? Kako se obhodio sa svim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susretao? Allah subhanahu wa ta'ala je rekao لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَتُونَ حَسَنَ Vi u Allahom poslaniku imate najbolji uzor. Dakle, savjetujemo jedni druge da čistimo svoje srce da čistimo svoje srce od grijeha, od nevjerstva, mnogoboštva, licemjerstva i da čistimo svoje srce od zavisti, mržnje, lošeg mišljenja, sebičnosti, pakosti prema Allahim subhanahu wa ta'ala robaju.